بسم الله الرحمن الرحیم الفصل الخامس الاهلیت و عوارضها اهلیت و عوارض اهلیت خب اینا رو توصیح میده شماره 45 کتاب تمهید ابتدای تمهیدی بیان میکنه یه مقدمه بحث و موضوع رو آماده میکنه ذكرنا فيما سبق أن الشرط في صحة التكليف كون المكلف أهلا لما كلف به وأهليته تثبت ببلوغه عاقلا باش إلا أن علماء الأصول يتكلمون عن الأهلية وعوارزها بصورة عامة ونحن نجاريه في هذا وذلك في مبحثين الأول للأهلية والثاني لعوارضها بقد ذكرنا فيما سبق در بحث های قبلی ذکر کردیم که همانا شرط در صحیح بودن تکلیف این بود که مکلف اهلیت اون چیز رو که بهش مکلف میشه داشته باشه یعنی آقا قادر به فهم باشه توانایی داشته باشه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته یا یوسف یا یوسف اعرض ها ان هذا چه خبر یوسف جان خب سروران من خط برید میفرماید در درسای قبلی ذکر کردیم که شرط صحیح بودن تکلیف آقا برای این که ما درست باشه که آقا یاسر رو مکلف بکنیم تکلیفش بدیم این بود که باید اهلیت داشته باشه بله اون چیزایی که ذکر شدن و اهلیت مکلف چه زمان ثابت میشه زمانی که عاقل به بلوغ برسه به بلوغ برسد و به عبارت دیگه عقل داشته باشه خب میگه منتها علما علمای اصول سخن میگویند در رابطه با اهلیت و در رابطه با عوارض اهلیت که آینده خواهید خوند به شکل عمومی و ما هم بر این اساس حرکت میکنیم یعنی ما هم به شکل اصولیون این بحث مطرح میکنیم در دو مبحث یک بحث اول بحث اهلیت تعریف اهلیت الى آخر و بحث دوم هم عوارض اهلیت آقا گاهی موقع یه عارضه پیش میاد طرف اهلیت نداره آه؟ دیوانگی فلان خودش ذکر میکنه این عوارضو نحن نجاریه فی هذا یعنی ما هم همین جوری حرکت میکنیم که اصولی ها حرکت کردن آه؟ یعنی در مورد اهلیت و عوارضش به صورت عامه سخنهایی گفت الببحث الاول بحث اول الاهلیه بحث اول در رابطه با اهلیت است بله. علیکم السلام 46 تعریف الاهلیه ابتدا میاد اهلیت رو چیکار میکنه تعریفش میکنه و هی فی لغتی الصلاحیه آقا تعریف لغوی اهلیت یعنی صلاحیت موقعی که میگیم فلانی اهلیت این کارو داره یعنی صلاحیت این کارو داره بله پس معنای لغوی اهلیت رو دیگه یاد گرفتید و فی اصطلاح الاصولیین اما معنای اهلیت در این علمی که خودمون میخونیم به چه معناست آه ما الان داریم اصول میخونیم بعضی جا میاد که آقا این اهلیت داره یا نداره اینجا به چه معناه اینو بهش میگن معنای اصطلاحی تنقسم الى قسمین خود اهلیت ابتدا میگه که بر دو قسمه اهلیت بر چند قسمه؟ یک اهلیت وجوب دو اهلیت ادا اینا رو هر دوتا رو مفصل توضیح میده در شماره 47 اهلیت وجوب رو توضیح میده در شماره 48 اهلیت ادا رو توضیح میده و در شماره 49 میگه که خود اهلیت دوباره اهلیت کامل داریم و اهلیت ناقص که اونجا بیاد این انسانو دورهاشو دوره هاشو در لحاظ عمر و لحاظ سن تقسیم بندی میکنه که چه زمانی اهلیتش ناقصه کدوم نوع اهلیتش ناقصه کدومی کش کامله خب فعلا ما رسیدیم به شماره 47 اهلیت الوجوب فعلا اهلیت وجوب رو میخونیم و اهلیت ادا رو بحثای بعدیش انشاءالله جلوتر اهلیت وجوب به چه است هی صلاحیت الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه دقت داشته باشید هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أي صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات دقت داشته باشید میفرماید میفرماید که اهلیت وجوب همان صلاحیت انسان یا اهلیت انسان برای واجب شدن حقوق شرعی برایش و بر علیهش حقوقی مشروع و شرعی به نفش یا بر علیهش واجب بشه صلاحیت انسان برای واجب شدن حقوق مشروع یا به نفش یا به علیش به عبارتی صلاحیتش که براش حقوقی ثابت بشه و, و برش واجباتی واجب بشه حقوقی برش ثابت بشه و واجباتی برشته بشه واجب بشه یا حقوقی براش ثابت میشه یا براش چیز مسائلی واجب میشه وتكون هذه الأهلية بالذمة وهي في الاصطلاح وصف شرعي يصير الإنسان أهلا لما له وعليه میفرماید که این اهلیه به ذمه هست در اصطلاح دقت داشته باشید ذمه چه هست یک وصف شرعی هست که انسان اهل این میگردد که اهلیت اینو پیدا میکنه که یه چیزایی براش ثابت بشه و یه چیزایی برش واجب بشه پس وصف شرعی یسیر الانسان اهلا لما له و علیه این یک وصف شرعی هست یک وصفه که انسان به گونه میگردد که اهل آن چیزی میشه که براش ثابته و اهل اون چیزی میشه که برش چیه؟ واجبه وبهذا المعنى تثبت لكل إنسان إذ ما من مولود يولد إلا وله ذمة وبالتالي يكون اهلا للوجوب له و علیه بگه به این معنا اهلیت بگه اهلیت به این معنا برای هر انسانی ثابته اهلیت به این معنا برای هر انسانی چیه؟ ثابته زیرا بگه هیچ انسانی متولد نمی شود مگر اینکه ذمه داره و در نتیجه میگردد اهل انسان میگردد اهل برای آنچه که برش واجب است و علیهش برایش واجب است و علیهش واجب است دقت داشته باشید اهلیت وجوب و میفرماید اهلیت وجود صلاحیت انسان برای واجب شدن حقوق مشروع به نفعش و برش و بر علیهش یا به عبارتی صلاحیت اینو دارد که حقوقی برایش ثابت بشوند و واجباتی هم برشته بشوند میگه این اهلیت با ذمه هست و ذمه چه هست؟ یک وصف شرعی هست که انسان میگردد اهل برای اون چیزایی که برش هستند و بر علیهش برایش هستند و بر علیهش هستند خب پس میگه طبق این معنا طبق این معنا اهلیت برای هر انسان چی میشه ثابت میشه پس اهلیت وجود برای هر انسانی ثابت است اهلیت وجوب برای هر انسانی چه است ثابت و على هذا يمكن القول بر این اساس ممکن است که بگوییم یا ممکن است گفتن ان اساس ثبوت اهلیت الوجوب للانسان هو الحیات میگه بر این اساس میتوانیم بگوییم یا میتوان گفت همان اساس و پایه ثابت شدن اهلیت وجوب برای انسان همون زندگی دیگه از زمانی که به دنیا میاد زیرا انسان که به دنیا اومد انسان که در زندگی اومد ذمه براش ثابت میشه و اهلیت وجوب هم اساس همون ذمه هست بنای بر ذمه هست موقعی که انسان به محض اینکه به دنیا اومد ذمه دارد و اهلیت وجوب هم بر چه چیزی بنا میشه بر ذمه ولی هذا حالا دقت کنید که چه افرادی اهلیت وجوب دارند و چه افرادی ندارند ولهذا طبق این توضیحاتی که تا اینجای کار گفت تثبت هذه الاهلیه للجدید میگه این اهلیت وجوب ثابت میشه برای کی برای جدید چون جنین حیات داره چون جنین چه داره؟ حیات داره زنده هست وإن كانت ناقصة منتها أهليتش اینجا چیه؟ ناقصه لوجود الحیات فيه بگی چرا جنین اهلیت داره؟ چون حیات داره چون چه داره؟ حیات داره ولما كانت حياة الإنسان هي أساس ثبوت أهلية الوجوب فهي تلازمه بعد الحياة ولا تفارقه حتى الموت بگی از آن جایی که زندگاری انسان زنده بودن انسان اساس ثابت شدن اهلیت وجوب است از آن جایی که زنده بودن انسان اساس و پایه ثابت شدن اهلیت وجوب است پس در نتیجه این اهلیت وجوب با انسان همراه است از زمانی که زنده میشه تا زمانی که بیمیره و انسان زمانی که در جنینه حیات داره حالا اگر ناقصه که کار نداریم ولی حیات داره بعدا البته خودش بیاد این اهلیتو در درس بعدی یعنی شماره 49 توضیح میده که کدوم میگن اهلیت ناقص و کدوم میگن اهلیت فعلا تقسیم بندیش میکنه ما دو تا اهلیت داریم یکی اهلیت وجوب چه زمان شروع میشه از زمانی که انسان زنده هست تا زمانی که میمیره و یکی اهلیت ادا ببینید اهلیت ادا فرق میکنه حالا در شماره 48 اهلیت ادا رو توضیح میده هي صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليها آثارها الشرعية دقت داشته باشید میگه اهلیت ادا صلاحیت انسان به این چیز هست که مطالبه بشه زمانی که انسان این صلاحیت رو داره که مطالبه بشه ازش خاصه بشه ادا کردن رو از چه زمان صلاحیت ادا شروع میشه اهلیت ادا از اون زمانی که انسان صلاحیت اینو داشته باشه که ازش مطالبه بشه ادا کردن ادا رو ولی و و اقوالش چی داشته باشه اعتبار افعالش اعتبار و بر افعال و اقوالش آثار شرعی مترتب بشه زمانی که سخنی گفت آثار شرعی داشته باشه کاری کرد آثار شرعی داشته باشه بحیث بگونه ای که اذا صدر یا صدر منه تصرف کان معتدد بهی شرعا بگونه ای که زمانی که تصرفی از او صادر شد زمانی که معامله انجام داد یه تصرف دیگه ای انجام داد شرعا اعتبار داشته باشه شرعن چی داشته باشه؟ حساب بشه و اذا ادى عبادتن كان اداؤه معتبرا و مسقطا للواجبی و زمانی که عبادتی رو انجام داد این ادایش اعتبار داشته باشه و اون واجب از گردنش چه بشه ساقط بشه و اذا جنا علی غیره اخذ بجنایتی مؤاخذتا کاملتا و زمانی که بر شخصی دیگر جنایتی انجام داد طبق جنایتش کاملا چه بشه مؤاخذه بشه و اوقب علیها بدنیا و مالیا و بر اساس اون جنایت یا به خاطر اون جنایتش بدنی و مالی چه بشه مجازات بشه اشتباه نمیشته بله جسمی بله, بله. الله جسمی مؤاخذه بشه و اساس هذه الاهلیه خب اساس این نوع اهلیت از چه زمان شروع میشه آیا زمانی که حیات اومد نه کسی که تو جنینه خب بدبخت چه چیزی حالیشه کسی که دو سالشه این بیچاره چه چیزی حالیشه میگه هو تمییز لل حیات آقا اهلیت ادا از زمان یک انسان به سن تشخیص میرسه نه عاقل نه زمانی که به تبییز میرسه مثلا ما داریم طرف هفت سال شه ولی تشخیص میده اما هنوز بالغ نیست آره. بله خب دقت کنید اینا تقسیم بندی میکنید خودش در درس بعدی عجله نداشته باشید فقط امروز شما چیزی رو که یاد گرفتید اینجا دقت داشته باشید که اهلیت بر دو نوعه یک اهلیت وجوب دو اهلیت ادا اهلیت وجوب از زمانی که انسان حیات داره زندگی داره جنینه تا زمان مرگش ولی یکیش ناقصه یکیش کاملش که فردا هم ناقص و هم کامل اهلیت وجوب توضیح میده و هم ناقص و کامل اهلیت ادا ها پس اهلیت وجوب از زمان حیات آدمی شروع میشه و اهلیت ادا از زمانی که به سن تمیز میرسه بله انشاءالله در درس بعدی اهلیت کامل و ناقص هر یک از این دوتا رو با هم خواهیم خواند